Aún yo tengo el recuerdo. Te estoy viendo cada vez que lo prendo. Lo ignoro porque miro y no te tengo, mami. Y yo sé que tú estabas para mí. Siento que aún estás aquí. Mi cuerpo y mi mente te reclaman. Y soy yo mismo el que te proclama. Que tengo lo que necesitas, ahorita Vamos a hacer un video completo si que Uh, uh, me tienes psycho. Por ti yo gasto lo que hay en el banco. Jura, pero yo sé que miente, pero a mí no me importa porque no soy un santo. Baby, dame luz, que quiero darte. Tú no te portas muy pero voy a castigarte. Chori, yo sé que si le llego lo que vamos a hacer no se puede para luego. Baby, lo tuyo y lo mío no es un secreto. Oh, que sepan que yo te lo meto. Tú eres la fama, mami, te lo prometo. Ese culo es una falta de respeto. Quédate aquí. Mi cuerpo y mi mente te reclaman. Y soy yo mismo el que te proclama. Que tengo lo que necesitas, ahorita Vamos a hacer un video será mi reina. Ah, esos tipos que te tiran parecen interesantes, con lujo y brillante. Ah, pero yo sigo tu antes, el verdadero y real participante. Solo ven, cabeza que te aparece, tú me enloqueces, ya lo sé. Yo no quiero que te estreses, así que si quieren entonces si quieres tú uno nuevo, pero advierto mami que yo no soy de relevo. Dios bendiga si te maltratan y me entero. Que aunque yo me vaya, no te niego que te quiero. Dime qué hacer, no quiero ser tu pasajero. Mas yo te prometo si te vas de aquí me muero. Te pido perdón si desespero. Pero tengo lo que Alex Alex para los hoy, y para satirar. JX, el ingeniero. Dímelo, sí. Doctor Swag y los corazones.